Euskera Portugesa, bosgarren ikasgaia. Euskera Portuguesa. Eu tenho uma casa grande. Nick etxe handia dut. Eu tenho uma casa grande. Nik etxe handia dut. Nós temos uma casa pequena. Guk etxe txikia dugu. Nós temos uma casa pequena. Guk etxe txikia dugu. Tu tem uma linda horta. Zuk baratza polita duzu. Tu tem uma linda horta. Zuk baratza polita duzu. Eu vi. Nik ikusi dut. Eu vi. Nik ikusi dut. Ele viu. Ark ikusi du. Ele viu. Ark ikusi du. Nós vimos. Guk ikusi dugu. Nós vimos. Guk ikusi dugu. Tu vistes. Zuk ikusi duzu. Tu vistes. Zuk ikusi duzu. Vós viram. Zuek ikusi duzue. Vós viram. Zuek ikusi duzue. Erles viram. Haiek ikusi dute. Erles viram. Haiek ikusi dute. Os quarto da casa. Etxeko gelak. Os quarto da casa. Etxeko Gelak. Coldo tem uma casa bonita. Koldok etxepolita du. Coldo tem uma casa bonita. Koldok etxepolita du. Ana e Maite também tem uma casa bonita. Ana eta Maitek ere etxepolita dute. Ama e Maite também tem uma casa bonita. Ana eta Maitek ere etxe polita dute. É pequena, mas muito linda. Txikia da, baina polita. É pequena, mas muito bonita. Txikia da, baina polita da. Eu e tu, John, temos uma casa. Eta zuk, John, etxea baduzu. Eu e tu, John, temos uma casa. Eta zuk, John, etxea baduzu? Não. Eu não tenho, eu não tenho uma casa. Ez. Nik etxerik ez dut. É grande? Handia da. É grande? Handia da. Meu apartamento tem cozinha, uma sala de jantar e dois quartos. Nire apartamenduak sukaldea, jangela eta bi ditu. Meu apartamento tem cozinha, sala de jantar e dois quartos. Nire apartamenduak sukaldea, jangela eta bi ditu. Igual ao meu apartamento. Nire apartamenduak bezala. Igual que meu apartamento nire apartamenduak bezala. É o suficiente. Nahikoa da. É o suficiente. Nahikoa da. Cozinha. Sukaldea. Cozinha. Sukaldea. Fogo. Sua. Fogo. Sua. Quarto. Logela. Quarto. Logela dormir, lo, dormir, lo, cozinha, janguela, cozinha, janguela, comer, jan, comer, jan, salão, egongela, salão, egongela, estar, egon, estar, egon. Tu tem uma casa grande? Zuk etxe handia duzu. Sim, tenho uma casa grande. Bai, nik etxe handia dut. Sim, tenho uma casa grande. Bai, nik etxe handia dut. Vós tem uma casa grande, a nossa, sem embargo, é pequena. Zuek etxe handia duzue. Guk aldiz txikia dugu. Vós tem uma casa grande. A nossa, sem embargo, é pequena. Zuek etxe handia duzue. Guk aldiz txikia dugu. Os, os quartos são também bonitos. Beste gelak ere politak dira. Os quartos também são bonitos. Beste gelak ere politak dira. Este é meu quarto. Gelau nire gelada. Este é meu quarto. Gelau nire gelada. Quem são eles? Nordirá dira Quem são eles? Nordirá dira São Coldo e Amaia. Coldo eta Amaia dirá. São Coldo e Amaia. Coldo eta Amaia dirá. Desculpa, este é teu bairro? Barkatu, Au zure herria da. Desculpa, este é teu bairro? Barkatu, Au zure herria da. Sim, meu bairro tem uma ponte muito grande. Bai, nire herriak zubi handia du. Sim, meu bairro tem uma ponte muito grande. Bai, nire herriak zubi handia du. Euskera portuguesa, bosgarren ikasgaia. Euskera portuguesa,